บุ๊กทู ห้าสิบแปด п'ятдесят вісім อวัยวะ частини тіла ดิฉันวาดรูปผู้ชาย Я малюю чоловіка เริ่มจากศีรษะก่อน спочатку голову ผู้ชายสวมหมวก чоловік носить капелюх มองไม่เห็นเส้นผม волосся не видно มองไม่เห็นหูด้วย вух не видно також มองไม่เห็นหลังด้วย спини також не видно ดิฉันกำลังวาดตาและปาก Я малюю очі і рот ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะ чоловік танцює і сміється ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาว чоловік має довгий ніс เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขา він носить у руках палицю เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย він також має на шиї кашне มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น це зима і холодно แขนแข็งแรง руки сильні ขาก็แข็งแรงด้วย ноги також сильні ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ чоловік зі снігу แต่เขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุม він не носить штанів і пальта แต่เขาก็ไม่หนาวสั่น але чоловік не мерзне เขาคือตุ๊กตาหิมะ він сніговик.